Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրբանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը շարունակում է կրակել տարբեր զինատեսակներից։ Արցախի նախագահի հրամանագրով լրացում է կատարվել դատավորների տեխնացուների ցուցակում։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները։ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է ուշադրությունը շեղել այն դժբախտություններից, որոնք իշխող ռեժիմը բերել է ժողովրդին։ Դամասկոսի Սայիդա Զեյնաբ թաղամասում տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ զոհվածների թվում հայեր չկան։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Համաձայն Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների հունվարի 30-ին եւ 31-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորդը տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից, այդ թվում նաեւ 60 մմ-անոց mm ականանետներից հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է շուրջ 1500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանաբաժանումները վստահորեն վերահսկում են ողջ առաջնագիծը եւ պատասխանատվողությունների դիմում խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի լրացում է կատարվել դատավորների տեխնացուների ցուցակում։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրերս Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մոտ տեղի ունեցել խորհրդակցություն շրջանային վարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանի անդրադարձը։ Խորհրդակցությանը քննարկվել են գյուղատնտեսական ոլորտին առնչվող մի շարք հարցեր։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը հանդես եկավ հաշվետվությամբ։ Հանրապետությունում կատարվել է 54000 հեկտար աշտանացան, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արված 39000 հեկտարի դիմաց։ Արամ Մխոյանի խոսքով գառնանացանի համար պատրաստ է 3500 հեկտար վարելահող։ Նախարարությունը ներկայացվել 6000 հեկտարի դառնացանի ծերմերի հայտեր եւ դեռ շարունակում է հայտերի ստացումը ուզենայի գծել որ համայնքի ղեկավարները, վարչակազմի ղեկավարները նաեւ միջամտեին որպեսզի արագ վերջացնեն որ ես տեսնում եմ որ դեռ կա դեռ կա որ պետք է ավելացնեն եւ ավելի հնարավորություն եք տվել որպեսզի ավելացնեն Գյուղնախարարը շրջվարչակազմերի ղեկավարներին հորդորել է ճուշացնել հայտերը ծերմերը ժամանակին ստանալու համար Ներմերի մի մասը ունենք, ունենք հիմնադրամի պայստում, հայտերը ճշտելու, վերջնական ճշտելուց հետո արդեն վերջնականապես պայմանավորվենք, թե մնացած քանակները ձեռք բերելու համար։ Դրա համար ինչքան շուտ կարողանանք ներկայացնել, այնքան շուտ կավարտենք ուրեմն ծերմերի ձեռքբերման աշխատանքները։ Մգնանման կրծողների դեմ պայքարի վերաբերյալ գյուղնախարարը տեղեկացրել է, որ հանրապետություն է ներկրվել 2560 կիլոգրամ բրոդիֆակում տեսակի գերմանական արտադրության դեղամիջոց, որից 1330 կիլոգրամն արդեն տրամադրվել է հողօգտագործողներին։ Հնարավոր, այսինքն ինչքան որ անհրաժեշտ քանակի դեղորայք ներկաբերված մի մասը 5% տրամադրված է։ Եվ տաք է սահմանված։ Բոլորը տարաները հետա վերադարձնելու պայմանով որ որևէ մեկը չփորձի տանի մի տեսուտակի, հետո նույնիսկ Վարչապետը հորդորեց հետևողական աշխատանքներ իրականացնել գարնանացան մշակաբույսերի տեսականուն եւ հողատարածքների ավելացման ուղղությամբ։ Իհարկե բոլորս ազգային աշխատ տեսնում ենք տեղումների քանակը, ընդհանուրապես բավականին լավ աշտարացանի համար պայմաններ ունենք, որտեղ սրանից կախված մենք պետք է մեր քայլերը կարողանանք իրականացնել։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է նաև համայնքների գյուղատնտեսների գործունեության արդյունավետության բարձրացման հարցը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները վարչապետը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ որոշումների պատշաճ իրագործման նպատակով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ըստ հաստատված ժամանակացույցի հադրութի շրջանի համայնքներում անցնկացվում համայնքների ղեկավարների հաշվետվություններ։ Մեծ թաղերի համայնքի ղեկավարի հաշվետվության մասին հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2015 թվականի համայնքի համար եղել է հաջող տարի։ Կարևորով համայնքում ժողովրդական վիճակի բարելավումը համայնքի ղեկավարը նշեց, որ համայնքում արկա է 1516 բնակից 450 տնտեսություն։ 2015 թվականին համայնքում ծնվել է 22 երեխա։ 0-ից 5 տարեկան 170 երեխա կա։ Գործում է դպրոց, որտեղ հաճախում են 232 աշակերտ։ Գյուղում գործում է սոցիալ մանկապարտեզը, որտեղ հաճախում են 50-ից ավելի երեխաներ։ 2015 թվականին համակային բյուջեի եկամուտների պլանը կատարվել է 100.2%-ով, իսկ ծախսերի մասը 89.6%-ով կավագործությունը եւ անասնապահությունն է 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է 465 հեկտար հացահատիկայինների ցանք Բերքահավաքից ստացվել է 1010 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 21.6% տետներ։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 440 հեկտար ցանք, որից 160 հեկտար գարի, 270 հեկտար սորեն։ Համայնքում գրկված է Տողի ընտրշրջանի համայնքների գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մեջ։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ է տարվել Դաշնամիջյան ճանապարհների բարեկարգման, անասնաշենքերի վերանորոգման, խոշոր եմանն եղջերու անասնների ձեռբերման, մտղատու այգիների հիմնադրման, ռոռոկման համակարգերի բարելաման ուղղությամբ։ Համայնքում մի շարք սոցիալական հարցեր լուծում են ստացել։ Գյուղը գազացկացված է, կառուցվել է ներքին հյուրատարձանցը։ Գյուղը կողչանապարհը ասֆալտապատվել է։ Բարելա Մոսկվայաբնակ Շավարժ Խալաշյանը 5 միլիոն դրամ է հատկացրել գյուղի փողոցների բարեկարգման համար։ Այդ գումարով շահատակվել է 6000 քառակուսի մետր փողոց։ Համակի ղեկավարի հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքները գնահատեցին բավարար։ Ներկաներին հուզող հարցերին պատասխանեց վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հունվարի 1-ից հարկերի մասին ԼՂՀ օրենքում կատարված փոփոխության համաձայն գործնեությունը նոր սկսող տնտեսվարող սուբյեկտները երամսյա ժամկետով ազատվում են արևտրի հարկի, հաստատագրված վճարի եւ արտոնագրային վճարի կատարումից։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ հարկային ծառայությունից, նման արտոնությունների տրամադրումը նպատակ ունի նպաստել փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու կայացմանը, ինչպես նաեւ որոշակիորեն նվազեցնել գործարարության ռիսկ ռիսկայնության մակարդակը գործնեության սկզբնական փուլում։ Օգտվելով արտոնությունից սկսնակ տնտեսվարող սուբյեկտները կունենան տնտեսված միջոցներ, որոնք էլ կուղեն բիզնեսի զարգացմանը։ Միաժամանակ չարաշահումներից խուսափելու նպատակով օրենքով նախատեսվել են նաև արտոնություններից օգտվելու որոշակի սահմանափակումներ։ Ամեն երկրի падգամավոր հանդես եկավ այն շահերով, որով առաջնորդվում է տվյալ պետությունը։ Նման կարծիքի հայտնել Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, անդրադառնալով Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում նախորդ շաբաթ ընդունված եւ չընդունված երկու հակահայկական բանաձևերին։ Պատասխանելով հարցին, որ եթե կարծիքներ են հնչում, թե իրավական ուժու հետևանք չունեն այդ կառույցի կողմից ընդունած բանաձևերը, այդ դեպքում ինչու են ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացիչները երկրները հորդորում հետ վերցնել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի կողմից ընդունած Սարսանգի հարցով բանաձևը։ Վահրամ Բալայանն ասել է. «Վերջի վերջո այստեղ ինչ որտեղ նաև շահեր գոյություն ունեն։ Այն падգամավորները, ովքեր համահայամետ են, կոչ արեցին եւ շարունակում են կոչ անել հետ վերցնել բանաձևը։ Նման զեկույցներով իրենք դրթում են, որ Հայաստանն էլ գնա նմանատիպ քայլերի։ Մենք ունենք մեր օտանավակայանի հետ կապված կամ ատելության քարոշչության իրավական հետ կապված խնդիրներ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ իրավական հետևանք այդ բանաձևը չի ունենա, ասել է Վահրամ Բալայանը։ Մեղադրելով ժողովրդական ճակատ եւ մուսավատ կուսակցություններին չկատարած մեղքերի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փորձում է ուշադրությունը շեղել այն դժբախտություններից, որոնք իշխող ռեժիմը բերել է ժողովրդին։ Այսպես է մեկնաբանել Թուրանին Մուսավատ կուսակցության ղեկավար Արիֆ Հաջիլին Ալիևի հայտարարությունը, որ ժողովրդական ճակատ Մուսավատ կառավարությունը ժողովրդին բերել է դժբախտություններ եւ հողերի կորուստ։ Եթե ներկայիս իշխանություններն ու զինված ընդդիմությունը չտապալեր այն կառավարությանը, ապա հաջողությունները կշարունակվեին, ասել է նա։ Այս իշխանությունը հողեր է կորցրել, տասնյակ միլիարդ դոլարներ կամուն է տվել, երկիրը մցրել ներկայիս ճգնաժամի խորխորատը։ Քննադատելով այն ժամանակվա կառավարությանը, Իլհամ Ալիևը ցկտում է ուշադրությունը շեղել այսօրվա խնդիրներից, ասել է Մուսավաթի առաջնորդը։ Ադրբեջանում 2006 թվականին ընդունված իրավական ակտի համաձայն, չնայած Ղարաբաղյան պատերազմի շարքային հաշվանդամների թոշակները երկու անգամ բարձրացվել են, սակայն պատկան մարմինները մինչ այժմ շարունակում են դա թաքցնել նրանցից։ Արդեն 10 տարի է ժամկետած Զինծառայողի կարգավիճակ ստացած Ղարաբաղյան պատերազմի հաշվանդամների թոշակավորման հետ կապված գործերը հաշվառման համար համապատասխան փաստաթղթերը պաշտպանության նախարարությունից եւ այլ զորամիավորումներից չեն ուղարկվել ձեռնարկվում պետական սոցիալական պաշտպանության հիմնադրամ։ Իսկ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմական արխիվը իրենց իրավունքները պաշտպանողներին հայտարարում է, որ տեղեկություն չունեն Ղարաբաղյան պատերազմի մոտ 25000 հաշմանդամի թոշակ ստացողների զինծառայության մասին։ Thank you Դամասկոսի Սայիդա Զեյնաբ թղամասում տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ զոհվածների թվում հայեր չկան, այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ Դամասկոսի թղամասերից մեկում գրանցված 3 պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 45-ի, 110 մարդ վիրավորվել է։ Լիբանանի հայկական համայնքը 2016 թվականին բավական հակեցած օրակարգ է ունենալու։ Այս մասին նշել է Լիբանանի ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։ Նախ աշխատանք կա իրականացնելու քաղաքական դաշտում։ Ինչպես գիտենք, հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր է եւ անհրաժեշտ է որևէ տեխնացուի շուրջ համաձայնության գալ։ Պետք է բոլոր լիբանանյան համայնքները քաղաքական ուժերը համաձայնության գան տեխնացուի հարցի շուրջ, որից հետո խորհրդարանն ընտրի հանրապետության նախագահին։ Հայ համայնքը Լիբանանի քաղաքական ու հասարակական դաշտում որպես կարևորագույն 7 համայնքներից մեկը կարող է կամրջի դեր ստանձնել բոլոր կողմերի միջև, ասել է Շահան Գանդահարյանը։ 2016-ին աշխատանքներ կատարվեն կապված ներհամայնքային հարցերի հետ։ Մենք առաջնահերթ խնդիրներ ունենք կապված Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության Սիրիահայերի օժանդակության հետ, նշել է ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիրը։ Ընթացիկ տարվա սպասվող աշխատանքներում Շահան Գանտահարյանը կարևորեց նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ տարբեր ոլորտներում կապերի ակտիվացումը։ Նրա խոսքով պետք է ակտիվացնել Լիբանանի հայկական համայնքի երի երիտասարդների այցերը Հայաստան։ Անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել, որ ուսանողներ գան եւ բարձրագույն ուսում ստանան հայրենիքում։ Դիարբեկիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին մինչև այս պահը որևէ վնաս չի կրել։ Այդ տարածքներում թուրքական զինուժի եւ քրդական բանվորական կուսակցության միջև տեղի ունեցող բախումներից։ Այս մասին հայտնել է Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու խորհրդի ղեկավար Գաֆուր Թուրքայը։ Անդրադառնալով մի շարք լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությանն այն մասին, թե եկեղեցու տարածք են ներխուժել զինյալները, ովքեր Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին օգտագործում են թուրք զինվորականության դեմ կռվելու նպատակով, Թուրքիայի հերքել է այդ լուրերը։ Նման բան չկա։ Եկեղեցու բոլոր դռներն այս պահին փակ են, եւ մինչեւ այս պահը որևէ վնաս չի կրել, եւ հուսով ենք, որ չի ել կրի, նշել է հայկական եկեղեցու խորհրդի ղեկավարը։ Հայաստանում չի հայտնաբերվել այն ցեղատեսակի մոծակը, որի միջոցով տարածվում է Զիկա տենդը։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, ընդգծելով, որ Զիկա տենդը չի փոխանցվում մարդուց մարդուն, տարածվում է միայն մոծակի միջոցով։ Այժմ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի կողմից աշխատանքներ են տարվում տենդի հետ կապված ուղեցույցների պատրաստման ուղղությամբ։ Նշենք, որ Զիկա տենդը վերջին շրջանում լայն տարածում է ստացել հատկապես կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայի երկրներում մարզասերների համար։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ավարտվել է Դանկոլովի եւ Նիկոլա Պետրովի անվան ըմբշամարտի միջազգային 54-րդ մրցաշարը։ Կիսաեզրափակիչում հայ ըմբշամարտիկ Արթուր Շահինյանը բրոնզե մեդալի համար պայքարում հաղթել է բուլղարացի մրցակցին։ Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր աշխարհի 2014 թվականի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Թուրքիայում Ստամբուլում կայացած Վեհեբի Էմրեի եւ Համիդ Քապլանի անվան միջազգային 34-րդ մրցաշարում։ Հայ ըմբիշը անցկացրել է 4 գոտեմարտ։ Եզրափակչում նրա մրցակիցը վրացի Մինդա Ծուլուկիձեներ, ում հայ մարզիկը հաղթեց 3-0 հաշվով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, ցերեկը թույլ տեղումներ, վարկյանում 8-ից 12 մետր արագությամբ հարավարի մթյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։